Ah. Ah, Yan oh, mo ko sanggol kong satellite Kung gusto mo kong makita sa gabi Sipat sige apoy barilin sa kanan Gugustuhin kong laban mo Gusto kong laban mo Nabisto mong sikretong code na gamit ko Panghugas ng malungkot na asubalon Hindi ko na may tatanggi pagkat ika'y nariyan na Islang na ako'y lumipat Alam mo kung ano ka ikaw ay eh. Kasariang bomba, kasariang bomba yeah. Ika'y kasariang bomba ay bibigay mo sa akin kung kailan kong dumating Kasariang bomba, kasariang bomba Aking kasariang bomba Sagol pwede mo kong sindihan Sagol pwede mo kong sindihan Alam mo kung ginagawa mo sa akin, di ba? <laughs> alam kong alam mo Huwag mo kong maliin, di ka naman sasaktan Itong bomba'y paromansa, pwedeng malayuan Akong pagtatamaan tulungang magliya Umiibig hawak kang mahigpit Hawak na mahigpit sinta Pasabugin ako kahit alam mo Ang daan patungong kasari ay mabagal Bagalan mo sa At tututol ako sa mga nagsasabing Ika'y hindi talagang ganyan <laughs> Kasari ang bomba, kasari ang bomba Palagi kay sa akin kung kailangan kong dumating Kasariang bomba, kasariang bomba yeah. Aking kasariang bomba Sanggol pwede mo kong sindihan Sindihan mo kong sinta Kasariang bomba, kasariang bomba Aha. Ika'y kasariang bomba Kasariang bomba May bibigay mo sa akin kung kailangan kong dumating Kasariang bomba, kasariang bomba Aking kasariang bomba Sanggol pwede mo kong sindihan mokong Cindy Han Oh, sangkol pada mokong Cindy Han Sanggol pada mokong Cindy Han Sanggol pada mokong Cindy Han Sanggol pada mokong Cindy Han Bangun Sanggol pada mokong Cindy Han Thanks. Thanks, fantastic, terrific, and again, sublime paralytic. Thank you very much, ladies and gentlemen. As we promised you, we have a very special guest for tonight. This guest is, uh, uh, we, we tried to contact him, but we cannot contact him. So we tried to contact him again until we contacted him. And ladies and gentlemen, this one, this very person, this very performer has a very high talent fee, but yet, we are proud to present to you the one, the only Mr. Pure Energy, Gary Valencia.